Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ։ Հարգանքի Տուրք Քարին տակի հերոսամարտում մարտիրոսվածների հիշատակին։ Արդարադատության նախարարն ամփոփել է 2018 թվականի արդյունքները, նախանշել 2019-ի ծրագրերը։ Հիպոթեկային վարկավորման նոր ծրագրում կընդգրկվեն այն բանկերը, որոնք համագործակցում են Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հունվարի 20-ից 26 նկատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն եւ խորհրդակցություն անցկացրել Պաշտպանության նախարարության ղեկավար Կազմի եւ զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ։ Վարչապետը կարևորել է նման ձևաչափով հանդիպումները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ զինված ուժերի արդյունավետ փոխգործակցության տեսանկյունից։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր անվտանգության մարտահրավերների սպասարկումն է։ Մեր քաղաքական շեշտադրումը հետևյալն է, եւ այդ շեշտադրման մեջ որևէ նորություն չկա։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են եւ Արցախի պաշտպանության բանակը, նշել է վարչապետը։ Մենք արձանագրում ենք, որ զինված ուժերի բնականոն զարգացումը եւ նրա համապատասխանեցումը մարտունակության ժամանակակից կանոններին եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի անվտանգության կարիքներին մեր բացարձակ առաջնահերթությունն է եւ մենք այդ ուղղությամբ պետք է շարունակական աշխատենք ունենալով կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ նպատակադրումներ, ինչպես նաեւ գործողությունների ռազմավարություն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ներկայացրել է 2018 թվականի պաշտպանության համակարգում արձանագրված ձեռքբերումները, ինչպես նաև 2019 թվականի հիմնական առաջնահերթությունները։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր լրացել է Քարինտակի հերոսամարտի 27-րդ տարեդարձը, որն ավանդաբար տոնակատարությամբ է նշվում համայնքում։ Այս տարի էլ գյուղի կենտրոնում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի մոտ հավաքվել են Քարինտակցիները, Շուշիի շրջանի ղեկավարներ։ Հավաքվել են եւս մեկ անգամ արժևորելու հաղթանակն ու հարգանքի դուրք մատուցելու իրենց կյանքը հայրենիքի փրկության զոհասեղանին նվիրաբերած մարտիկների անմար հիշատակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ 27 տարի առաջ տեղի ունեցածը Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերի փայլուն հաղթանակն էր Ադրբեջանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Քարինտակն ինքնին առանձնակի ռազմավարական նշանակություն չուներ Ադրբեջանի համար։ Ստեփանակերտն առանց այդ էլ պաշարված էր։ Թե ինչու եւ ինչքան էր Ադրբեջանին պետք ոչնչացնել Քարինտակը, կարելի է եզրակացնել դատելով այդ օրերի Ադրբեջանի ներքին իրադրությունից։ Ժողովրդական ճակատը նախագահ Մութալիբովի հրաժարականն էր պահանջում։ Սեփական ժողովրդին պետք էր ուժ ցույց տալ, իսկ քայերին էլ մի լավ դաս տալ։ Ժայռերով շրջապատված քարին տակ գյուղը, որտեղ ամեն մի շարժում վերահսկվում է Շուշիի բարձունքից, շատ հարմար էր այդ նպատակն իրագործելու համար։ Իսկ ռազմագործողության նշանակությունն ու կարևորությունն ընդգծելու համար Շուշի էր ժամանել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ Թաջեդին Մետիևը։ Հենց նա էլ գլխավորում էր ռազմագործողությունը։ Գյուղը կարծես թե մահվան ծուղակում էր հայտնվել։ Հունվարի 25-ի 26-ի լույսը դեռ չէր բացվել, երբ այն 4 որս կողմից հարձակման ենթարկվեց։ Ինքնապաշտպանությանը մասնակցում էին բոլորը՝ մեծ ու փոքր, կին ու տղամարդ, հիշում են քարինտակցիները պայքարամբոր գյուղ էր եւ այդ օրն էլ մեր բոլորն էլ գիտենք գյուղացիները գյուղում են եղել Եթե նայում եք, տեսնում եք, որ ռազմաստրատեգիական այսպիսի անբարենպաստ պայմանների մեջ ինչպես է կարողացել գյուղը գոյատևել։ Երբ ՆԱՏՕ-ի գեներալները եկել են Արցախ եւ զարմացած նայում են այս տարածքին, նրանց ժամերով չես կարողանում բացատրել, թե ինչ ֆենոմենի միջոցով կարողացել այս գյուղը հաղթարել այդպիսի ահռելի ուժին, դիմակայել եւ նույնիսկ հաղթանակունա, միջև այսօր չեն հասկանում, թե դա ինչպես կարող է, որովհետեւ դա ռազմական օրենքների, եթե հաշվենք, դա այդպիսի բան չի լինում։ Դա հնարավոր հնարավոր չէ, բայց նրանք չեն հասկանում, որ կա նաև մի ուժ, որը կոչվում է ոգի, ոգու ուժ։ Այդ օրերին խորհրդային երկրի լրատվականներն իրականությունը ներկայացնում էին գլխի վայր շրջած։ Այսօր արդեն հումորով են հիշում տեղեկատվական ամբողջ աբսուրդը, պատմում են ու ծիծաղում։ Հակեր էին գլորում, քարեր էին գլորում։ Գյուղից գլորում էինք դեպի Շուշի։ Այդ իրանց ասածները մենք անում էինք, այո։ Գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատարը Վաղար Շակարուշանյանն էր։ Նա նաև այն 20 նվիրյալներից մեկն էր, որոնք մինչև վերջին շունչը դիմակայեցին հարձակմանը եւ ինքնազոհությամբ կերտեցին հաղթանակը։ Նրա որդին Մխիթար Արուշանյանը ներկայումս Քարին տակի համայնքապետն է։ Մեծ զրույցում նա հիշեց, թե ինչպես էին մարդիկ գալիս իրեն խնդրում, որ միջնորդի հորը խնդրում խնդրի զենք տա իրենց։ Գյուղում ընդամենը 40 ինքնաձիգ կար, մեկական ականանետ ու գնդացիր։ Զենքը քիչ էր, բոլորին չէր հասնում, իսկ մարտին բոլորն էին ուզում մասնակցել մի անբացատրելի մղումով։ Ահա թե ինչու է հունվարի 26-ն այսպիսի տոնախմբությամբ նշվում։ Այս հաղթանակի արժեքը բոլորը գիտեն եւ այն տարիների հետ հաստատ չի խամրի։ Օրը պատմական օր է թե Քարինտակի, թե Արցախի հայության, թե հայության համար սա առաջի հաղթանակն է, նշեմ եմ, որ 92 թվականին հենց որ գյուղի վրա հարձակումը եղավ, Ադրբեջանի կողմից սա առաջի խոշոր հարձակումն էր Քարին տակի վրա։ Մինչև այդ եղել է մանր հարձակումներ, բայց ամենախոշորն էր եւ նրանք պարտվեցին Ադրբեջանի բանակի, նրանց զորքի ողնաշարը ջարդվեց Քարին տակի քարերի վրա։ 27 տարի է անցել, իսկ զգացողությունները, որ ունենում են ազատամարտիկները զոհվածների հուշարձանի մոտ կանգնած, այն ժամանակ դեռևս կրակ թափող ժայռերին նայելիս չեն փոխվել, ասում է զրուցակիցս Քարին Տակի հերոսամարտի մասնակից Արմեն Արուշանյանը։ Զգացողություններ իրար ամերժ խառը եւ ուրախության եւ տխրության ամեն ձևի հիշելով մեր զոհերին տխրություն հիշելով այսօր որ հաղթանակած օրը արդեն հաղթանակի օրը ուրախություն ենք ապրում որ կարողացանք գոյատևել ու հասնել են լեսորին։ Նույնն է նաև իրենց հող ու ջրին, ժայռին ու քարին հավատարիմ ապրելու իրենց որոշումը։ Եվ հա 27-րդ անգամ նրանք հավաքվեցին, դիտեցին դպրոցականների ու մշակույթի տանսաների պատրաստած մշակութային ծրագիրը, խոսեցին իրենցից ու աշխարից, անցյալից ու գալիքից եւ հեռացան, սրտերում տանելով հաղթանակի արժեքն իմացող նոր սերունդների աչքերի փայլը։ Յուլիա Վանյան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երեք արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը մամլոասուլիսում ամփոփել է նախարարության գործունեության արդյունքները 2018 թվականին, ինչպես նաև լրագրողներին ներկայացրել 2019-ին նախանշվող ծրագրերը։ Նախարարի հավաստմամբ գերատեսչության եւ նրա ստորաբաժանումների կողմից անցյալ տարի զգալի աշխատանքներ են տարվել համակարգի արջև դրված խնդիրների ու գործառույթների իրականացման ուղղությամբ։ Շարունակական բնույթ են կրել Հանրապետության օրենսդրական դաշտի համալրման ու կատարելագործման, դատաիրավական համակարգի եւ իրավակիրառական պրակտիկայի բարեփոխման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Անցած տարի երկու հիմնական ցանկար համադրությունից բխող օրենքների, որը պետք էր ընդունվի եւ նույն ցանկն էլ 2019 թվականի համար է սահմանված։ Կարևորագույն օրենքները դա հավաքների ազատության մասին օրենքն է, որը տարիներ շարունակ դեր առաջի համադրությունն օգտվելուց հետո մենք չունեինք, ու այդ հարցը արդեն լրիվությամբ իրավական դաշտում է կարգավորվում։ Նախորդ տարում նախարարության արչև դրված կարևորագույն խնդիրներից էր մարդու իրավունքների եւ ազատությունների արդյունավետ պաշտպանության իրականացումը, բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը եւ համակարգի ստորաբաժանումների գործունեության բարելավումը։ Նախարարի խոսքով հաշվետու ժամանակահատվածում միջոցներ են ձեռնարկվել համակարգի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, գործունեության բարեփոխման եւ նյութատեխնիկական բազայի ընդլայնման ուղղությամբ։ Եվ մյուս կարևոր օրենքը դա ընտանեկան օրենսգրքան փոփոխությունների կատարելու մասին օրենքներ, երեխաների իրավունքների մասին օրենքներ, հանրապես դա էլ է համադրությունից բխում, ամեն ինչ այսօր ինչ որ կատարում է, պետք է կատարվի երեխայի շահերից ելնելով։ Այսինքն առաջնահերթ երեխայի շահերը պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Ինչ վերաբերում է 2019 թվականի նախարարության արչև ծառացած խնդիրներին, ապա ըստ նախարարի գործուն եւ համակարգային բնույթ կկրեն Արցախի հանրապետության արտարադատության նախարարության ստորաբաժանումների գործունեության նկատմամբ տարվող հսկողությունը, դրանց կազմակերպչական եւ մեթոդական կառավարումը, գործնական օգնության ցուցաբերումն ու ստուգումների իրականացումը, վերհանված թերությունների ու բաց թողումների քննարկումը եւ դրանց վերացման համար համապատասխան միջոցների կիրառումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտում կառուցվելիք 500 բնակարանների հիփոթեքով ձեռքբերման նոր կարգը կներկայացվի կառավարության առաջիկա նիստում։ Այս մասին երեք կայացած մամլոասուլիսում տեղեկացրել է ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը, հավելելով, որ բնակարանների ձեռքբերման կարգը ներկայումս մշակման փուլում է։ Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Ֆինանսների նախարարի հաղորդման բնակարանները լինելու են 2-ից 4 սենյականոց։ Պետական աջակցությամբ հիփոթեքային վարկավորման նոր կարգում սահմանվելու են պետական աջակցության ու ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի նվազագույն ծախսի հետևյալ չափերը։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի նվազագույն ծախսը, որ պետք է ամսական ունենա, դա 50000 դա։ Եթե միջին ընտանիքի եկամուտը մոտորապես 350 հազար դրամ գումարի դեպքում կարող է օգտվել այդ հիպոթեկային վարկավորման ծրագրից։ Յուրաքանչյուր երեխայի ավելացման պայմանավորված, այսինքն եթե ընտանիքում կա մին երեխա սուբսիդավորումը իրականացում է 55%-ի չափով, ասենք առանց երեխա 50, մի երեխայի դեպքում 55, միջև 4-րդ երեխան 5-5% ավելանում է պետության կողմից աջակցությունը։ Եվ նաև եթե ընտանիքի անդամները աշխատում են եւ եկամտային հարկ են վճարում, եկամտային հարկն էլ է վերադարձվում։ Վերջում համարյա թե հիպոթեկային վարկը դառնում է առանց տոկոս։ Հիպոթեկային վարկավորման նոր կարգում ընտանեկան բյուջեի նվազագույն եկամտի ու ծախսերի հաշվարկը կատարվել է նկատի ունենալով հետևյալ չափանիշները։ Այսինքն, եթե ընտանիքում կա 4 անդամ, ամեն մեկի համար նախատեսում է 50000, այսինքն 200000 դրամ, 150000 դրամով կարողանում է այդ վարկը սպասարկել։ Ֆինանսների նախարարը նշել է, որ հիպոթեկային վարկավորման նոր ծրագրում կընդգրկվեն բոլոր այն բանկերը, որոնք համագործակցում են Արցախի ներդրումային հիմնադրամի հետ։ Հանրապետության տնտեսական բնագավառի որ հատվածներում են հիմնականում բացահայտվել ստվերային գործունեության դեպքեր, ինչպիսին է վիճակագրությունն այդ առումով եւ որոնք են տնտեսության մեջ ստվերի արկայության պատճառները։ Մեր այս հարցերին ի պատասխան ֆինանսների նախարար Արթուր Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ տնտեսության ստվերային հատվածի ամբողջական պատկերի ու վիճակագրության բացահայտումը բարդ գործընթաց է, որում հիմնականում մասնագիտացած են մի շարք միջազգային կառույցներ։ Մասնավորապես Արցախում ստվերային տնտեսական գործունեության հիմնական ոլորտները հիմնականում երկուսն են։ Ունենք խնդիրներ աշխատողների ձևակերպման եւ աշխատավարձերի թերհայտարարագրման։ Այսինքն մարդ 100.000 աշխատավարձ է ստանում, բայց հարկայինում ներկայացված հաշվարկներում արտացոլված է 50.000 դրամ կամ 60.000 դրամ։ Նպատակը նա, որ գործատուն քիչ եկանտային հարկ վճար։ Ունենք նաև առևտրի ոլորտում կանխիկ շրջանառությունների հսկիչ դրամարկային մեքենաների միջոցով իրականացող այդ գործարքների թեր հայտարարագրումների։ Հիմնական դերային երևույթները առևտրի ոլորտին են վերաբերում եւ սպասարկման Մեր հաջորդ հարցադրումը ֆինանսների նախարարին այս տարվա հունիսի 1-ից հանրապետությունում կൂട്ടակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման անհրաժեշտության վերաբերյալ էր։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Կൂട്ടակային կենսաթոշակների անցնելու հենց հիմքը դրանում է, որ մենք տարիներ շարունակ չենք կարող ավելի քիչ գումար հավաքագրենք, ավելի շատ գումար վճարենք։ Ինքը լավ համակարգ է, ուղղակի մեխանիզմներ կա մեջը, որ պիտի կատարելագործվի։ Հատկապես վերջում այդ գումարների տրամադրման մեխանիզմը։ Օրինակ Հայաստանում քննարկվում էր այդ տարբերակը, որ մարդ ոչ թե սպասի 65 տարին հետո թույլ տան այդ գումարները ամբողջությամբ տնօրինի, այլ գումարների գոնե մի մասը կարողանա նաև մինչև 65-ը օգտագործի։ Այժմ ոստիկանության անցյալ շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Եվա Իվանիդիսը։ Սույն թվականի հունվարի 17-ից մինչև հունվարի 24 նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 3 քաղաքացի մահացել, իսկ 3-ը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 20-ին ժամը 19-ի սահմաններում 1972 թվականին ծնված Ստեփանակերտի բնակիչը վարելով իրեն պատկանող Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան մայրաքաղաքի Մաշտոց փողոցի թիվ 3 հեղինակ շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում հետիոտնային անցումի վրա վրաերթի է ենթարկել 1988 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինս մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է բուժհաստատություն։ Հունվարի 20-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում Վայոց Ձոր մարզի 1968 թվականին ծնված բնակիչը վարելով ՎԱԶ 21-213 մակնիշի ավտոմեքենան Շահումյանի շրջանի Ջրերի գործարան կոչվող տեղամասում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել Թարթար գետը, ինչի հետեւանքով վերջինս եւ ուղեւորներ նույն գյուղի 1969 թվականի եւ 1973 թվականի ծնված բնակիչները տեղում մահացել են։ Իսկ 1967 թվականին ծնված ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Բուշ հաստատություն։ Հունվարի 23-ին ժամը 12:05-ի սահմաններում 1992 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը վարելով ՎԱԶ 21150 մակնիշի ավտոմեքենան մայրաքաղաքի Սասունցի Դավթի փողոցի 12 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում վրաերթի է ենթարկել 2012 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչին։ Վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու եւ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության 4-ական եւ գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարած գողության 7 հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 143 ահազանգ, բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, առանձին շրջաններում տեղումներ, լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։